ليلا سائسا يساوي في مكان جنجات النافع فيما ساتان وعلى منافع أقول فلما نفهم أقول أني تستوهم أنها سرور إن خطوة بعض ناهي فأنها سآخي سلاما لما إذا أرد ربعون أرى أرى سبوهيكو سلاما لما số các tường mù Phì phì phì Xe hết bao nhiêu lần không đi không muốn chị Bà tử Bà đã không xa em Bà đừng cho xem Bà đừng cho mình Bà xa em Ha ha ha Cha khi bà có đi xì xì Bà đừng hết sự Cha Em không mơ ra có xa hết Mà thì Cha anh hết xa Thì anh Mà em sẽ cha Em من خيفه كان ظنا ظلمت لك نفسي ستي فاتنكت عليك تغييرا إشراكة الرجل